sei mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, que eu arrumei uma namorada. eu vou morar com ela, eu arrumei uma namorada. Vou me ajuntar com ela, a casa dela tá zoada. vou reformar pra ela, a casa dela tá zoada. Vou reformar pra ela. Eu vou dar uma pintada nela. Eu vou dar uma pintada nela. É pintada lá na sala, no quintal e na janela pintada nela. Eu vou dar uma pintada nela. Eu sou pintada nela, eu sou pintada nela, eu sou pintada nela. Pintada na casa dela, eu sou pintada nela, eu sou pintada Sem mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, que eu arrumei uma namorada. Eu vou morar com ela, eu arrumei uma namorada. Vou me ajuntar com ela, a casa dela tá zoada. Vou reformar pra ela, a casa dela tá zoada. Vou reformar pra ela. Eu vou dar uma pintada nela. Eu vou dá uma pintada nela, é pintada lá na sala, no quintal e na janela. Eu vou, dá uma pintada nela. Eu vou, dá uma pintada nela. Eu sou pintada nela, eu sou pintada nela, eu sou pintada nela. Pintada na casa dela, eu sou pintada nela, eu sou pintada nela, eu sou pintada nela. Pintada na casa dela. Para, para, para, para, para, para, Aê, GL3! Caralho! casa dela tá zoada, vou reformar pra ela. Casa dela tá zoada, vou reformar pra ela. Eu vou dar uma pintada nela. Eu vou dar uma pintada.